egunan entzule guzieri. Heren egun, aste artean, epaiskan orkestua izan zen niburu bat aipatuko dizuet, baita ere bere publikazioarekin sortu ziren ezta baidak. Liburu honek, putazikinak seksu langilean aldeko eskubideen borroka tituloa du eta inglesetik itzulia izan da, iruñan kokatutako katakrak liburu den da militanteak argitaratua. Bere bertio originalean, 2018an argitaratutako saiakera hau, Juno Mark eta Molly Smith seksu langileen lanada. Hortan, lan seksualeko politiken eraginak aztertzen dira, erabateko despenalizazioaren alde eginez. Liburuak lan seksual lana bezala aipatzen du, lotuz gorputzen eta mugen gaieri, Eta dena, ber testualizatuz lizatuz gizarte kapitalista eta heteropatriarkal batean. Naiz jajera ona ukan baduen, eta horrela agurtuz argitaletxe hauen lana eduki soziologiko, politiko, feminista eta militantea euskaratuz, bere gaitzespenek egin zioten bere publizitatea iparaldean. Izan ere, joan den otxailean, Baionako elkar liburu dendan, Euskaratutako hainbat ale bandalizatu zituen kolektibo abolizionista batek, prostituzioa ezabatzea nahi duenak. Hastapenean, segurazki nahi izan zen kontrako eragina izanez, eta bere publizitate zabala lagunduz eta, garantzitsua da ekintza zalantzan jartzea eta dakarrena estertzea. Ekintzak, naiz eta simbolikoa izan, hainitz galdekatzen du liburu bat atakatua delarik, batez ere liburu hau euskaraz delarik. Katakrak taldeak bere prentsa oaxarekin bizikiongi erran zuen bezala, liburu baten edukiarekin ados ala ez, inork ez gaitu behartzen ilako, irakurtzera edo erostera. Eta hau behiz ere zuzenki eratxotzen ari da seksu langireak, haiek isiltarazteko asmoarekin. Seksu langileak gaur egun diren prekariatete eta arrisku handian dakigunean, galetzen dugu nola justifikatu, haiekin ados ala ez, ez onartzea haien haotxa publiko orokorrera eramatea. Ez da baida sakondu genezake, langire hauek zergatik isilarazi eta bastertu nahi diren ulertzeko, Baina hemen alzaldu nahi izan dudan hori zen, hori ez onartzea zoin zozokeria den azpima jatzeko. Haots eta iritzi kontrakoak eksistitzen dira, eta norberak feminista dela dioenean, egin dezagun bederen urratz besteen eksistenzia eta haien errealitatea aitortzeko.